чоловіки з манерами приміських вовкулаків, жінки. Ну, я не бачив тут жодної жінки, яка б могла викликати кохання з першого погляду. Бертікс підозріло пожвавішав, і я не міг стримати посмішки. Так, погодився я. Середньостатистичний рівень жіночої краси на острові дуже низький. Ну, гаразд. І що ж ми бачимо серед своїх днів? Цю дівчину. Гарну, як зою. Я перестав посміхатись, здивований словами, яких уживав Бартікс. На мене Лідія справляла зовсім інше враження. Жінку, яка примусила б дивитись собі вслід знавців із вулиці Миру. І ви хотіли б, щоб найсильніші почуття, які зароджуються в серці чи нутрощах остров'ян, не витали довкола цієї зірки, а почуття, які ведуть до злочину, ніколи не бувають слабкими. Повірте мені, особливо цінна приказка шукайте жінку саме тоді, коли жінку шукати не потрібно, коли вона вже є, так як оце зараз, ліпуча, яскрава, гарна, мов промінь. Гадаю, я вас не здивую, коли скажу, що поглянувши на Лідію. Я негайно пригадав подібну до цієї історії або радше подібні обставини. Було те у рибальському селищі. Ви, мабуть, такі знаєте. Жменька присадкувала тих будиночків біля моря. Одна там техня красуня запаморочила голову всім чоловікам. І ось скоївся злочин, який з першого погляду пояснити було неможливо. Я не міг у ньому розібратись поки мені не спало на думку, що краля не давала спокою не тільки чоловікам, а й жінкам, щоправда, з іншого погляду. Єдиний чоловік, який не залицявся до неї, був рибалка, який таємно від усіх мав коханку на другому боці затоки. Його вбила знехтувана дружина, бо була переконана, що чоловік її добився прихильності у тієї, яку всі бажали. Отак місцева красуня опинилась у центрі драми, сама того не знаючи. Я знову взявся до обіду, нічого не відповівши. Бартрікс мене вражав, адже його переконання базувалось на багатющому досвіді. Мені треба було бути сліпим, плекати кумедні ілюзії, аби повірити, ніби такий яскравий діамант, як Лідія міг лишитися поза увагою слідства. Як офіційна поліція менш наївно від мене могла не зацікавитись Лідією. На мить остання думка мене втішила. Зрештою, Лідію допитували, і цей допит не виявив нічого компрометуючого. Дитячі потуги. Я чудово знав, що психологічне мислення Бертрікса набагато сильніше за умовисновки інспектора Бушрона. Ми з детективом були єдиними клієнтами, що обідали у Птілідо. Багато відвідувачів тільки пили аперитив, тобто келишок білого вина для апетиту. Коли минув час аперитиву, ми вже кінчали обідати. Шинкар із дочкою і собі сіли попоїсти за круглий стіл біля переділки. Я не міг їх бачити, бо сидів до них спиною. П'єр Батрікс час від часу кидав оком у їхній бік. Стишивши голос, він спитав мене, мені здається, вона у своєму віці повинна б мати добрий апетит? Не знаю. Мабуть, так. А чому ви про це питаєте? Ну, мені здається, вона нічого не їсть. Хоча звідси я погано бачу. Я не наважувався озирнутися і вихилив пів склянки вина, щоб проковтнути шматок. Якщо Лідія сама стала нервуватися, але Бертрікс привів розмову на інше. Я тепер майже не слухав його нашорошив вуха лише тоді, коли він згадав П'єра Маргла. Я маю намір побувати у нього на квартирі.